Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş, yani bir amcamız yazmış, diyor ben yaşlıyım, oruç olamıyorum. E, fakir de bulamıyorum. Para çıkartabilir miyim? Orucun yerine fidye dedikleri para verebilir miyim? Evet. E, biz önce bilmemiz lazım ki dini meselelerde, şer'i meselelerde nasla durmamız lazım. Çünkü her ibadet nasla belirlendirmiş. El ibadatu tevkifiyye alimler diyorlar. Yani ibadet iştihadi meseleler değil. Nas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar yapacaksınız. İki rüc'at kılacaksınız sabah namazını. Sünneti çidir. Sünnetini dört edebilir miyiz? Edemeyiz. Ferzi çiye, çiye üç edebilir miyiz? Dört edebiliriz? Edemeyiz içindiği iki rükat kılabilir miyiz? Kılamayız. Yani her şey nas'ten belirlendirilmiş. Bu da ibadettir. Ne? Nas'ta var geçiyor. Allah Teala e, ayette ne diyor? وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَةُ فِدْيَةُ طَعَامُ miskinin. Taam diyor. Yemin keffarasında da فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةَ mesakin. Yemin keffarasında da diyor mesakinlere ne verin? Yemek verin. Fıtır, fıtır, e, fıtıra, zekati fıtıra Ramazan'ın sonunda çıkartanı da ne diyor? Aynen taam verin. Onun için para nasta yoktur para verin. Paraya çevirmek taamı bu şeriata karşı gelmektir. Kim böyle alim iştihad etmişse bu yanlıştır. Alimler diyorlar ehli sünnet alimleri, muteber, muhakkik alimler bu olmaz. Çünkü neden? Para on misli para versen o onun yerini doldurmaz. Çünkü nassa muhalefet ettin sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men amele amelen leyse aleyhi emruna fehuve redd. Bir rivayette fehuve merdud. Yani kim bizim bir amel yaptı dinde, ibadet yerine Bizim emrimiz yoktur o amelde. Yani biz emretmemişiz. O merdüttür. Kıyamet gününde kabul olmaz. Ondan dolayı bu kardeşimize yani amcamıza diyoruz ki senin üzerine vacip olan her güne bir fakir doyduracaksın. Bu da çift çeşit olur. Yen o fakirlere kendi yediğin yemeğin avsati ayette geçtiği gibi. Mesela bir günde bir insan nasıl doyuyor? Orta, ne lüksü ne çok azı. Öyle bir yemek her fakiri gidip vereceksin. Bir günün karşına bir fakir doyduracaksın. Yen de sahabelerin yaptığı gibi özellikle Enes radıyallahu anhu yaşlandığında yemek yaparmış, fakirlerini eve çağırırmış. Yani de böyle yapacaksın. Ama sonuçta fakire yemek vermek şarttır zekat fıtrasını e, yen e, oruç olamıyorsun onun karşılığında para vermek e, caiz değil. Çünkü delilden e, ne gelmiş? İt'amu tu'am gelmiş. Resulullah zamanında da para vardır ama Resulullah parayı zikretmemiş. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.